bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet hoş geldiniz. Bildiğimiz Merhaba. ekonominin sonu konuğumuz da var. Christos, welcome. Thank you. Welcome, hoş geldiniz. Thank you very much. Okay, so we have uh, Christos Zografos with us uh, this morning. Um, he's from the University Autonoma de Barcelona. He's here um, for a workshop and uh, for a study program that is being run at the Boğaziçi University. Uh, welcome, Christos. Uh, Christos Thank has you. been working um, mainly on ecological economics issues, and uh, one of his um, areas of expertise is um, alternative tools of decision making in ecological issues. Ee, e, Christos Sografos Barcelona Üniversitesi'nden e, burada bizim şu an konuğumuz. E, kendisi e, ekolojik meselelerin karar alınmasında ne tür mekanizmalara e, dayanabileceğimize dair çalışmalarıyla tanınıyor. So, Christos, um, could you tell us a bit about um, the standard tools that are being used in um, ecological issues and what are the uh, alternatives uh, that we can be uh, thinking over? E, yani soruyu da istersen önden ee, çevirelim yani kullanılan standart. Yani bir, e, herhangi bir iktisadi e, boyutu da olan, toplumsal boyutu da olan, ekolojik bir konuda karar alınması söz konusu olduğunda ne tür mekanizmalara sırtımızı dayamak durumundayız? Biraz e, Alternatifler e, bize bunlardan evet. evet bahsedecek. Yes, Christos. Okay, well, mm, thank you for inviting me to begin with. I would like to thank Atsik Radio and, of course, Fikret Adaman for for inviting me for this uh, <coughs> sorry for this program today. Um, I think I would I could probably begin by saying that um, when it comes to economics and the environmental issues and the issue of environmental decision making, making decisions about um, things like biodiversity, um, things about, about, climate change and stuff, the standard a standard procedure, a standard tool that is used by mainstream economics is the tool of environmental valuation. Roughly speaking, it is about assigning uh, monetary values to to the environment? E, uh, yani standart kullanılmakta olan e, araç e, çevreye bir değer atfetmektir. E, bu değer sayesinde e, çevreyle ilgili kararlar e, alınabilmektedir. Yes. Now, in, in, in, in the sort of a field that I come from, which is uh, ecological economics, we tend to criticize this, this approach. Uh, because we think that not everything can be uh, evaluated in monetary terms. We cannot assign a monetary value to everything. And this is not only because of an ethical issue that um, we don't want everything to be monetized, stuff like, for example, um, the right of specific uh, species and animals to exist or not exist, but also because of um, empirical reasons. Uh, we notice, I mean, economists notice when, that when they try to put an economic value on the environment, uh, people sometimes do not want to do that. They they reject this uh, as a tool. Uh, sorry. Evet, e, şimdi işte standart mekanizmada e, çevreye parasal bir değer e, biçilmesi. biçilmesi. Evet, dengide ee, hoş geldi. <laughs> Hoş <laughs> geldi. yapılmakta. e, fakat e, bizim açımızdan parasal değer biçmenin e, sadece moral, ahlaki e, açıdan e, sakıncaları bulunmuyor. Aynı zamanda teknik anlamda da bunu yapmakta e, çok zorlanmaktayız. Zira insanların bir kısmı e, e, biyoçeşitlilik gibi, hayvanlar gibi, e, bitkiler gibi konularda parasal karşılığın e, bulunması, konulması konusunda son derece rezistans gösterebiliyorlar. Evet bir de yani bir hayvanın yaşayıp yaşamamasına filan kim karar verecek evet. gibi de etik sorunlar evet. var. Evet, Biz yani nasıl onların karar... yanı sıra insanlar da zaten bunu yapmak istemeyebiliyorlar. İstemiyorlar, evet. evet. Yes. So as I said, as I was saying that, um, so some some people uh, may reject this and they may say, well, I don't want to assign a monetary value, or may say, um, for me, the value of a specific species, let's say, of you know the the blue whale, um, is um, is um, is very high. So they would give very high values that mess up with this technique, or they would say I would assign a zero value. Um, the problem with those mainstream tools, uh, economic tools, is that they will end up basically <clears throat> ignoring those values because they mess up with the model, so they cannot calculate those values, and they end up basically <clears throat> ignoring them, putting them out of the of their standard calculation of the value of the environment. Ee, yine bu standart uygulamalardaki problemlerden bahsediyor e, Christos. E, ne kadar değeri vardır diye bir soru sorduğunuzda mesela bir balinanın e, kimi insanlar e, yani bilemiyorum diye biliyorlar. Kimi insanlar çok çok yüksek bir değer koyabiliyor. Kimi insanlar sıfır diyebiliyor. Dolayısıyla da e, hesap kitapları yaparken teknik açıdan bu metodolojiyi izleseniz bile e, ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. So from an ecological economics perspective, we argue that this is Um, this means that there is an exclusion of values. Some values are excluded. They are they do not enter on the decision-making process, and we're very much against that. We believe that all values should be included. Um, this is why we're looking for alternative uh, tools. Um, <clears throat> sorry, to evaluate the environment and consider all mm -hmm. those different values in decision making. E, dolayısıyla da e, kimi değerlerin hesaba katılmadığı işlemlerin e, çok eksik olduğunu görmekteyiz. One way of including those values that we, we favor in, in ecological economics uh, is through the, the, the practice of deliberation. Roughly speaking, deliberation is about uh, uh, involves uh, meetings of uh, of people who hold those different values Uh, usually they tend to be representatives of, of the different uh, approaches, of the different ideas about an environmental issue, a discussion of the different uh, values and approaches that people have about an environmental issue, be it climate change or be it, you know, biodiversity preservation in a natural park or something. Um, reflection, people listen to what other people have, have to say, they reflect on their priorities, and um, and, and, and the process encourages also uh, preference shift. That means encourages that people discuss and try to find a common way, uh, a common value, if you want, on uh, on the specific topic that is discussed. For example, as I said before, climate change. So it's about debate, and as we, I mean, technically speaking, we would call it. Um, common value construction so it's about constructing a common value through this debate and reflection about other people's priorities. Evet bir özet vermeye çalışayım. <laughs> ee, e, yani burada e, kişilere tek tek e, işte şunun değeri nedir, bunun değeri nedir şeklinde bir soru yöneltmektense e, toplantılar yaparak, insanları bir araya getirerek, farklı düşünceleri olan, farklı görüşleri olan kesimleri bir araya toplayarak bir anlamda e, katılımcı ve tartışmacı, tartışmacı mecralar üreterek. üreterek müzakereci müzakere, değil mi? Müzakere, e, deliberasyon, deliberasyon müzakere. Müzakereler üzerinden aslında o değeri yaratmak bir anlamda. Ee, tabii bir de yani Kristos çok şu an <laughs> söylemedi ama yani bireylerin ayrı ayrı bireysel olarak yani bu mes meseleye gir girmesindense e, bir tartışma ortamında bireylerin dönüşümü de ve o e, değerlerin, bitiren değerlerin dönüşümü de mümkün olduğu için aslında deliberatif ortam bir yandan da önemli. Yani bir bireyselci de şey, değil daha kolektifçi evet. bir değerleme yöntemi. Bir de ortak değerlerin e, ortaya çıkarılması evet. için bu so görüşmeler yapıyor. So we are not yapıyor. basically talking about aggregating individual preferences, right? Exactly. So, It's more opening up um, field or, uh, or opportunity to transform individual valuations, quote unquote, as well, and and for um, the emergence of maybe collective valuations in the process. So the process itself is very valuable, rather than just a kind of instrumentalizing coming together or participation. That exactly. deliberation and maybe the implicit valuations that people do not. It's like tacit knowledge. It's like tacit valuation that comes out. Şimdi bunu da çevir bakalım. <laughs> Say that in Turkish now. okay, I'll think about it. <laughs> Ask me again. E, gizil belki, gizil bir e, değerleme değer varsa insanların e, aklında bir şekilde onun ortaya çıkması ve sadece süreç içinde tartışarak ortaya çıkabilecek bir takım bilgi ve değerler olabilir. Bunları konuşmak demokratik ortamda önemli bir şey. Bizzat sürecin kendisi. Sürecin kendisi. Okay, e, then perhaps we can uh, switch to a sort of larger problematic and uh, unpack the concept of the direct democracy. Mm -hmm. Um, so what what you know would you say? Uh, and uh, on particularly issue? on um, degrowth and and democracy. Why um, maybe you can start with talking about what do we understand from democracy. It's not like an instrumentalist, in, instrumentalized form of, of democracy, what we're talking about, and kind of building up on these deliberative mm, mechanisms hmm, as well. Oradan katılımcı demokrasiye ve doğrudan demokrasi yes. tartışmasına eh, geçeceğiz. Uh, <laughs> and yeah. forms of participatory and direct democracy, which we in Turkey are really, it's on our agenda, it's, it's on the agenda of many um, urban and environmental movements. Mm-hmm. But and how is the link between degrowth and democracy? Because in this program, especially, we talk about degrowth and political economy of growth and degrowth. Mm-hmm. Mm. Uh, what is the link? And I know that you've uh, that's one of your major um, mm-hmm. fields of work. Um, so why don't you start and um, <laughs> or why don't I translate first and you start and we'll jump in. Okay. E, Christos'un çalıştığı ana alanlardan bir tanesi demokrasi ve e, büyüme ya da büyümeme, e, planlı küçülme ve demokrasi arasındaki ilişki. E, ve az önce bahsettiğimiz e, deliber deliberatif ya da e, müzakereci e, demokratik formlar özel, özelinde e, demokrasiyi düşünerek yani ilk sorumuz belki demokrasiden ne anlıyoruz bu bağlamda e, büyümeme planlı küçülmeyle demokratikleşme arasında neden bir ilişki var nasıl bir ilişki var ve e, önce o başlasın biz de sorularla açalım. Yeah, I think um, there, there are many many things <laughs> together. I will try to see if I can quickly answer that. Um, but well, I realized that probably it was probably too complex what I was trying to say. But I think the point of deliberation, one of its main points, is to create those spaces where people who hold different values can get together, expose those different values, discuss them, so that other people listen to them, think about um, what it means for their values. Shall I change what my preference is about having a na national park in that area or not having it? And then collectively get to some sort of an agreement. So it's about mixing those different values and not giving priority just to one of them, just because, for example, it's the majority value. Or mm -hmm. okay. Ee, az önce de bahsettiğimiz e, konuştuğumuz şeylerle alakalı olarak yani tabii ki demokrasi ve küçülmeme arasındaki ilişkiyle ilgili söylenebilecek çok şey var ve e, çok fazla karmaşıklaştırmadan en başta şununla başlamak lazım. Bu tür müzakereci e, mekanizmalar, mekanizmalar, müzakereci demokrasi mekanizmaları sadece insanların birbirinin e, yani sadece fikirlerini açık etsinler ve bir çoğunluk oylaması gibi mesela bir metodla bir karar verilsin değil. İnsanlar fikirlerini ve değerlerini, değer yargılarını ortaya koysun ve bunların birbiriyle etkileşimi sağlanabilsin ve o zaman e, insanların belli bir proje atıyorum bir yerde bir milli park yapılması gibi bir projeden bahsediliyorsa onu neden isteyip neden istemedikleriyle ilgili bir e, hem tekrar düşünme hem de başkalarıyla beraber o etkileşim içinde fikirlerinin dönüşmesine imkan sağlama alanları. So this is uh, related directly to a core principle of democracy. This core principle is the principle of political equality. It means <clears throat> basically it involves Uh, the, the principle, the desire to have all voices be equally loud, to be heard equally. So political equality the, the, the capacity, the ability that all voices are heard equally is um, is, is what deliberation is premised upon and what also direct democracy is premised upon, upon this principle. E, bu noktada aslında bahsettiğimiz şey e, herhangi bir fikrin başka bir fikirden daha öncelikli ya da daha e, ağırlıklı olmaması, daha değerli olmaması ki e, ve bütün fikirlerin duyulabilmesi ve bütün fikirlerin eşit söz hakkına sahip olduğu bir ortam. Ki bu da aslında demokrasinin e, çok temel ilkelerinden e, bir tanesi. Yani siyaseten eşitlik, e, kimsenin yani bütün seslerin eşit e, ağırlık taşıması e, bizim aslında müzakereci demokrasiden anladığımız ve e, direkt demokrasiden anladığımız ve onların da çok temelinde duran ilke. Okay, now um, a core mechanism or to make direct democracy happen is through what we call deliberative assemblies, that is meetings of citizens mm-hmm. at the base level where they discuss different issues that are Uh, on stake, uh, different issues that are um, debated, being you know, well, I don't know, the construction of a, of a new park or the construction of a new highway. Um, so, direct democracy obviously goes further than that, and it is about constructing social preferences, what society should, you know, politics and society should be all about, on the basis of those discussions that happen on the ground level, uh, in deliberative assemblies. e, direkt demokrasiden bahsettiğimizde bahsettiğimiz ana formlardan bir tanesi müzakereci e, meclisler, müza müzakereci asembleler e, diyebiliriz. Belki Türkiye'de bizim de e, forumlarda biraz deneyimlediğimiz e, bir form. Ve e, bu müzakereci deliberative assemblies, müzakereci e, meclisler e, örneğin herhangi bir e, projeyle ilgili bir parkın ya da bir e, otobanın yapılmasıyla ilgili örneğin e, bir tartışma mecrası yaratmakta kullanılabilir. Bu aynı zamanda e, aslında bir toplumsal tercihlerin, e, oluşması. oluşmasının mekanizmasıdır. Yani toplumsal olarak biz yani bir topluluk olarak yani bu farklı ölçeklerde olabilir. Ne tür bir e, aslında ekonomik ve toplumsal hayat istiyoruz sorusunun cevabının tartışıldığı mecralar olur bunlar. now when it comes to the growth hmm. the growth is an approach that tries to basically a basic thing is that it tries to challenge the hegemony of, of the of growth of economic growth as a basic principle um, and as something of, of our societies and also as a as a name as, as, as the main target of our society so the growth tra- tries to challenge that and argues that we should have some sort of downscaling of production and consumption, particularly in industrialized countries, um, which should happen democratically. This, the decision as, as to how we will downscale, mm hmm no, and and it should involve um, an aim to achieve environmental sustainability, social justice, and well-being. So the growth wants to challenge um, the the predominance of growth in how we do things, how we take decisions, politically speaking, and um, <clears throat> um, and at the same time do this democratically, try to get to this downscaling of the economy democratically um, for several reasons. Um, okay. So we could discuss. Um, bizim de aslında programda devamlı altını çizdiğimiz bir şeyden e, bahsetti. Büyümeme ya da planlı küçülme dediğimizde e, asıl olarak, ana olarak bahsettiğimiz şey büyüme e, şiarının, büyüme amacının toplumsal olarak e, bir ana e, hedefimiz olmasını e, değiştirmek ve büyüme fikrinin hegemonyasını toplumsal tahayyülde siyaseten e, bir hedef olarak hegemonyasını alaşağı etmeye çalışmak. Yani bunu e, öncelikle büyümemeyi böyle anlamak gerekiyor ya da küçülmeyi. E, neyi nasıl yaptığımızın ana belirleyeninin büyüme fikri, ekonomik büyüme hedefi olmasını e, değiştirmeye çalışıyoruz e, aslında büyümemeden bahsederken ve küçülmeden bahsederken. E, e tabi bu nasıl hayata geçecek dersek de aynı zamanda büyümeme bir yandan bir... E, küçül yani ölçek e, azaltma, ölçek daraltma e, hareketi özellikle de endüstrileşmiş, sanayileşmiş ülkelerde hem üretim hem tüketim açısından bir e, azalma e, içeren bir şey ve bu azalmanın bir şekilde de e, yani tabii ki arzu edileni yapmak istediğimiz büyümeme fikrinin içinde olanı bunun demokratik yollarla ve demokratik kurumlarla yapılması ki yani bir yandan e, çevresel ada, e, çevresel kalite, çevresel sürdürülebilirlik e, sağlarken bir yandan da e, insanların e, refahı ve e, toplumsal, toplumsal adalet. adaletten vazgeçmeden yapılması gerekiyor. Zaten büyümeme bununla ilgili ve Böyle bakıldığı zaman zaten bunun demokratik olmayan yöntemlerle yapılması imkansız tanımı gereği. So now if we want to achieve that democratically, we can do it basically via two routes, two means. One can be through representative democracy, which is what we're experiencing more or less now in, in uh, at least in the Western world. Um, and not only the Western world, obviously, you have places like India, which is the biggest democracy in the world. Um, etc. So you can do it through representative democracy, or you could do it through direct democracy. This is, well, through representative democracy, it would involve that you know uh, the people who represent us try to push things towards a degrowth direction. So we should have to convince them as voters that this is important, and then that they do actually pursue that in the parliament. They try to do this in the parliament, or you can go through direct democracy, which is what I was describing be- before a little bit. I mean, the way to do this would be through these deliberative assemblies at the ground level, mm-hmm. where you try to push for that, for those changes, and you try to make them happen. Now, within the growth, we tend to think at this point that perhaps a mix of the two is is uh, is what we're looking for. I think mostly because the growth um, has a big activist element in it. So it, it's not only you know us scholars and academics that work on the growth or try to to shape you know the growth what growth is all about but it's also activist so quite a lot as, as a matter of fact so because there is this activist element uh, there is also a, a, quite a big push for having direct democracy as a means to transform societies little by little and you know uh, move them towards a path of less uh, production and consumption in mm -hmm. industrialized countries uh, Şimdi demokratik yöntemlerle küçülmeyi e, konuştuğumuzda tabii ana olarak e, karşımıza çıkan iki form var, iki yol var. Bunlardan bir tanesi temsili demokrasi, e, ikincisi de daha doğrudan demokrasi formları. E, temsili demokrasi e, dediğimiz e, aslında bunun örneklerini e, Hindistan'da ve bazı Batı ülkelerinde, Batı Avrupa ülkelerinde görüyoruz temsili demokratik yöntemlerle küçülmeden anladığımız küçülmeyi konuşan, küçülme talep eden, e, büyümeyi sorgulayan bizlerin e, seçtiğimiz temsilcilerimiz yani meclisteki vekillerimiz yoluyla e, bunu e, bunun için bastırması, bu talepleri dile getirmesi ve bu yönde politikalar yapılmasını sağlamak için bir basınç uygulaması. E, ama ikinci yöntem doğrudan demokratik yöntem e, dediğimiz e, az önce de bahsettiğimiz müzakereci e, mecralarda e, bu tür bir toplumsal değişimin e, tartışılması ve buna dair bir toplumsal basıncın yaratılması. E, şu an e, dünyada baktığımızda küçülme hareketinin olduğu nokta açısından belki de ikisinin bir... E, hani karışımı e, ikisini de kullanarak ama ikisinin bir karışımıyla hareket etmek gerekiyor stratejik olarak. Ama daha çok ağırlığı tabii ki direkt demokratik yöntemlere, doğrudan demokratik yöntemlere e, vermek gerek. Bunun nedenlerinden bir tanesi aslında küçülmeme aktivist yani küçülmeme hareketinin e, büyü ay küçülme hareketinin <laughs> büyümeme hareketinin e, savunucularının birçoğunun toplumsal muhalefet aktörleri ve aktivistler olması ve onların e, zaten arzu edilebilir bulduğu ve e, aşina olduğu ve pratik etmek istedikleri yöntem daha direkt demokrasi e, yöntemleri. Evet, bitirmek üzereyken bir tek e, soru, son bir alışına gelmiş bir sorumuz var onu da soralım. E, just simple but a very difficult question. <laughs> of course. Where do you think the world is heading? <laughs> in what, like in 30 seconds? <laughs> because you have to close. Exactly, exactly. Especially in, in, view of the uh, coming uh, Spain uh, elections in Spain, for ah. example. -huh. Ah. This kind of thing. I mean, the, the future of direct democracy and direct action, this kind of thing, but please make it brief. okay, I will try. I'll do my best. <laughs> Dünya nereye gidiyor diye sorduk. Evet. <laughs> Yaklaşan İspanya seçimleri özellikle kendisi Barcelona'da e, ikamet, ediyor. ikamet. ikamet ediyor. E, ve doğrudan demokrasi ve doğrudan eylemler ışığında nereye gittiğini görüyor diye. Yes, that's, uh, that's a good question. I think um, I think from a direct democracy perspective, um, Spain looks like a hopeful place um, um, to focus. Um, just recently, I don't know if you're familiar with that, in, in Barcelona we mm. had mm-hmm. the, the elections, the municipal elections. And the party that won the elections is a party that has started, um, that has it's, it's basically made out of grassroots organizations. Podemos. It's the, and this is Barcelona en Comú. Podemos is part. Yeah, yeah. Barcelona en Comú is an initiative for radical municipal democracy, for radical municipalism, mm -hmm. if mm-hmm. you want. And, um, and so it's made by different groups. One of those groups is Podemos. Um, another group, a major group, it's the group where the, the leader at this point of the party, I mean, the mayor of Barcelona, Ada Colau is um, comes from an from an anti-eviction initiative, an initiative that tried to stop basically banks evicting people from their houses. Okay. Mm-hmm. Um, so and and several other uh, initiatives. One of them is an initiative for direct democracy as well. What is interesting is that this um, this alliance, if you want, entered institutional politics and they won the elections, and um, and they were not there in the previous elections, obviously. So we have um, an actual example of of uh, of, of, of, of, an organization that started with deliberative assemblies, worked with deliberative assemblies, and now is on power in, in the city in the city council. And of course, Podemos is another um, uh, another actor who is relevant because well, many uh, Podemos as an initiative also is somehow linked to the uh, movement, the square movements in in Spain, obviously. Um, so you know we can be hopeful from one side but of course we have to be realists at the same time mm. because um, you know the, the, the structures of, of how things are happen um, you know happen i mean the political structures if you want um, do not change from one day to the other just because you gain political power mm. uh, so it's quite difficult we see the same example happening in greece as well isn't it yeah so it's not a matter. Many times you're legitimized because people have voted for you or because uh, through direct democracy you're, you're the legitimate <clears throat> representative if you want. But the structures of, of, of power are not uh, something that changes from one day to another. Having said that, that doesn't mean that, you know, we should not <laughs> uh, consider um, social transformation through uh, those initiatives. So in Spain we have this. This is quite interesting. Catalonia we have some uh, elections coming up. The Catalan mm-hmm. elections in now in September, and we also will have some national elections in uh, in the Spanish state sometime between November and. Mm-hmm. Um, and January, and we see that the you know the, the, the landscape, the political landscape in Spain has definitely changed Yeah. so we'll see. Thank you. So we'll see. Thank you very much. Okay, <laughs> maybe I should translate before we cut. Um, Şimdi, e, doğrudan demokrasi açısından baktığımızda aslında İspanya umut vaat eden bir yer. E, yakın geçmişte Barcelona yerel seçimlerinde e, kazanan e, parti Barcelona En Comú e, ee, aslında birçok bileşeni olan daha önceden seçimlere girmemiş yeni aslında ilk kez seçime giren ve kazanmış bir parti. Bir ittifak ee, aslında. Bir ittifak evet ve e, savunduğu şey de aslında belediye belediye demok demokratik belediyecilik ya da radikal demokratik belediyecilik e, diyebilir diyebileceğimiz bir e, pozisyon. Bu ittifakın içinde Podemos olduğu gibi aynı zamanda e, bankaların evlere el, el koyması, borç karşılığında evlere el koymasına karşı gelişen e, toplumsal muhalefet anti-eviction muhalefetinin liderleri yani bu, bu muhalefet bu hareket de var. Aynı zamanda e, zaten bu hareketin e, çok önemli bir parçası olan Ada Colau e, belediye başkanı olarak seçildi. bu e, koalisyonun içindeki diğer e, bileşenler de doğrudan demokrasiyi e, girişimleri e, ya da bunu kullanan ve bunu önemseyen e, bileşenler zaten. Bu açıdan e, Barcelona yerel seçimlerine baktığımızda umut e, vaat ettiğini e, görüyoruz bunun. Ama gerçekçi de olmak lazım. Siyasal yapılar e, bugünden yarına değişmiyor ve çok bariz e, ve somut engeller çıkarıyor bizim önümüze. E, bunun en büyük örneğini belki Yunanistan'da görüyoruz şu an. E, ama bu demek değil ki e, olamaz e, ya da vazgeçmek lazım siyasal yapılar bize engel çıkarıyor diye. E, şimdi önümüzde Katalunya seçimleri ve e, İspanya'da bir ulusal e, seçim var. Bakalım ne olacak? Evet bu daha başlangıç değil mi? Evet. <laughs> E, la lutta continua. <laughs> e, çok teşekkür ederiz Christos, Christos Zografos. Çok, uh, we are very happy to have you Maybe a little announcement. I don't know if you announced this in the beginning, but uh, there will be a, a, panel. It's a public event on Friday um, at. Uh, Ay, ay. Bunu Türkçe <laughs> Türkçe söyleyebilirim değil mi? <laughs> bir İngiliz radyosu değil. Ee, olabilir belki vardır bizi dinleyenler, Türkçe bilmeyenler. Ee, e, Boğaziçi Üniversitesi'nde saat dört buçukta Cuma günü e, herkesin katılımına açıl, açık bir etkinlik olarak bir panel var. E, burada bahsettiğimiz, daha önceden bahsettiğimiz e, üzerine bir e, da yaptığımız e, Degrowth a Vocabulary for New Era, e, büyümeme, küçülme e, Yeni Bir Çağ için Dağarcık kitabı e, ile ilgili ve sonrasında tartışma olacağını beklediğimiz e, yine tekrarlıyorum Cuma günü buçukta Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi salon olduğundan çok emin değilim ama eminim internet ortamında ulaşılabiliyordur bu bilgi. Evet bu konuşmanın da e, podcastını tabii, E, internet sitemizde her zaman olduğu gibi dinleyebilirsiniz. Thank you very much. Thank you for having me. Teşekkür ederiz. bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.